María Teresa Agnesi estis itala componistino nasquita en Milano. Si estis conata pro siaj y kapabloj kiel clavicenisto kaj cantistino, sed si estis plej fama pro siaj komponaĵoj. Si estis la dua filino de la rica comercisto Pietro Agnesi kaj de Ana Maria Brivio Sforza, posteulino de antiqua milana patrizia familio. La patroi provisis zorgan educadon cae al Maria Teresa cae al sia pli fama pli agia fratino Maria Gaetana, eminenta matematicisto cae policloto. Ciel estis ofte por homoi de bona socia positio la patro Agnesi presentis sian talenta in filinoin en sociai convenoi de intelectuloi quiun li arrangis en siai salonoi. La brila cae saggia parol capablo de la pleiagia filino cae la musica talento de Maria Teresa famigis la considoin de la salonoi Agnesi quiui farigis centro de intelecta agado. Maria Teresa faris plura infama impresentadoin. Eble la plei fama estis en 1739, quiam la Franza voyaggianto Charles de Broses cae la grafo Gerolamo Ricati estis tre impresitai de sia musico, raportante cae laudante sia in componajoin cae musican talenton en plurai leteroi. Fine de la quardecae iaroi, Agnesi comensis dis sendis sian musicon al regei sponsoroi tra Europo. Tio ebligis la malcobron de schia musico in la cortegoi, cae stimulis gian plian interpretadon. Pritio attestas la ornamitai copioi de schia musico verquitai por la novelaro. Sia carriero estis ebla danke al Austria Lombardio, quio montrigis progressema cae culture clera privirinei raitoi. Maria Teresa trovis plida successo cae plidan queman publicon en Vieno cae Dresdeno ol en sia nazcis urbo Milano. Tre fama presentado estis ŝia teatra debuto de la pastorezza opero El ristoro de Arcadia en Milano che la Teatro Regio Ducale en 1747. La Verco estis Comiseita de Gianluca Pallavini, guberniestro y generala comandanto de la y trupoi en Milano. chitio opero havis bonegan accepton. Gia successo vecis la intereson pri la componistino de la imperestrino Maria Teresa la Unua de Austrio cae Francisco la Unua de la Santa Romia Imperio. Tiam Maria Teresa Agnesi estis alvocita de la geimperiestroi. Ci, presentigis antau illi per novae petzoi, cae donatis la operol la sofonisva a la imperiestru cae colecton da arioi a la imperiestrino. Lausimoneti citiui arioi farigis la plei chatatai de la imperiestrino, ecce, oni diras, cae la Romia imperiestrino Cantis en la fama presentado de María Teresa Agnesi en 1747. Tiel Agnesi Juis la patronetson de la Romia imperestrino cae reganto de Lombardío. Alia subtenanto de la laboro de la componistino estis la duquino María Antonia Gualpurgis de Baviera, quio estis anca talenta componistino, cae faris con sian clopodon stimuli virinoin en artai agadoi cae promociis ilian musicon. Conservillas colecto darioi cion Maria Teresa Agnesi dedicis alla Duquino supposeble en 1770. Post la morto de sia patro en 1752, María Teresa Etzinigis, al Pier Antonio Pinotini, sed vidvinigis sen infanoi, cae en finanza ruino pro la mal prudenta finanza conduto de sia En 1753, María Teresa premieris sian operon Chiro in Armenia ce la teatro regio ducale de Milano. Fine de tiu sama iaro, si presentis la operon Nitocri. Tri iaroi poste, si publicigis Il Repastore sur base de libretto de metastasio, tiel culminante la plei fructedonan jardecon de sia carriero, cae acirante publican reconon. por la Gezici festoi de la filinoi de la imperestrino María Teresa de Austrio, si componis la serenadon L'insurbia consolata kaj la serenadon en du partoi, Ulises en Campania. La stilo de la Vercoi de María Teresa Agnesi comencigis simpla, sed farigis pli complexa en xia posta mercado. Xia clavara musico estas tecnique complica. En gi, oni observas evoluon de xiai unuai vercoi gis xiai lastai pli virtuosai cae complexai componajoi. Plura iel xiai operoi inclusivas ritornelloin cae da capo si ancau componis clavarain cae vocein musicoin por malgrandai ensembloi. En siei lasta iaroi, si vivis en malricezzo. Sia portreto pendas en la museo de la Scala de Milano.